Однак я, зігнувшись удвоє, перекинув його через плече і вгатив об підлогу. Дім аж задвихтів. У сусідньому коридорі почулося тупотіння багатьох ніг. Я відштовхнув дівчину, котра заступала мені дорогу, і зробив крок уперед. І тоді двері з матовими шибами розчахнулися, причому відразу обидві стулки, і до коридора вдерлося десятка з півтора отих горлорізів у плямистих комбінезонах. Я сколився, готуючись гідно зустріти їх, і на мить згубив ту дівчину з очей. Напевне, це була моя друга помилка. Коли та ніжна істота знову потрапила в моє поле зору, я ледве встиг зафіксувати. Все ще тримаючи сердегу Малевича за плече, вона зробила раптовий крок уперед, блискавично майнув на крахмалений білий рукав, і останнє, що я відчув, біль у шиї мов би по ній загилили замашним дубовим кийком. Розплющивши очі, я довго приходив до тями. Ми кудись їхали. Примарну вечірню сутінь розривали оранжеві сполохи ліхтарів. Я ще раз сіпнувся, утямив нарешті, що лежу на дні кабіни і в живіт. мені упираються чиїсь грубі черевики. Чепе, чепе, чорт возьми, казав хтось на передньому сидінні. Попадет нам да еще как. И откуда он взялся? Без паники, лейтенант. Озвался надо мной владный жесткий голос. Этот парень из разведки. Это же добыча. Они давно суют нос в наши дела. Отвезем его на хату, оттуда ему не выйти. Я облизнув губы. Чутно було, як завив мотор. Машина, видно, підіймалася вгору. Я поворушив руками і спробував напружити м'язи. І мені аж одлягло від серця. Мене зв'язали. Слава тобі, Господи, подумав я, зводячи очі до неба. Слава тобі, Господи! що в цих зарізяк не було на похваті наручників. А эта курва, злісно обізвався перший. Она куда смотрела, а? Да я за такое выполнение служебных обязанностей вина аж сплюнул. Полегче, полегче, буркнув другий. Это племянница колдуна. Ей, кстати, крупно повезло. Попробуй она вызвать кого-нибудь из нас, короче, положит этого клиента на контактный матрац, тогда будет ясно, как он проник в лабораторию. Я стіпив зуби. Голова міцкувала напрочуд ясно. Про цю штуковину, щось на кшталт електричного стільця, де крізь людину пропускають слабкий струм. Я вже чув. Казали, що на нім чоловік перетворюється на медузу. Мурмур, котрого отаким робом зондували в Ірані, якось обмовився, що там розкажеш і те, що знав і чого не знав. Я знов напнув м'язи. Мене скрутили, здається, капроновими мотузками і скрутили знанням справи, не враховуючи, звісно, що існує тисяча способів вибратися з пут та ще й за рекордно короткий час контактний матрац, подумав я. Ну, це ще хто зна. Це білявоці повезло. Якби не та її феноменальна глупота, я мусив би просто її придушити. Але вам, вам навряд чи так пощастить. Принаймні ребра я вам полічу, та ще й добре. Этот козел не оклемался? спитали на передньому сидінні. Другий зарізяка пхнув мене черевиком, тоді пхнув ще раз, а тоді добув ліхтарика і посвітив мені в очі. Нет, вроде нет. А бычара здоровущий, посмотри-ка. Хорошо его это, как я. Уделала парня, заиржал лейтенант. Он, наверное, и не ждал. Да, колдун набрал себе людей. Она, говорят, то ли в Афгане работала, то ли из спецназа. Своя своих не познаша, з гіркотою подумав я.